ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم Et pourquoi, lorsque vous l'entendiez, ne disiez-vous pas Nous ne devons pas en parler. Gloire à toi, ô Allah. C'est une énorme calomnie. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين Allah vous exhorte à ne plus jamais revenir à une chose pareille si vous êtes croyant.